16 skirsnis. Perskirimas 21. Kiekvienas kraujo lašelis užvirė jaunojo patricijaus gyslose ją pamačius. Užmiršo ir minę, ir senolį, ir savo stebėjimąsi tais nesuprantamais čia girdėtais ir regėtais dalykais, ir matė tik tai ją vieną. Pagaliau po visų pastangų, po ilgų nerimo dienų blaškymosi nusivylimų, lygiją surado. Pirmą kartą gyvenime patyrė, kad džiaugsmas gali užgriūti krūtinę į laukinį žvėris ir taip suspausti ją, kad kvapų neatgausi. Jis, kuris lygi šiol manė, kad fortuna beveik privalo tenkinti visas jo užgaidas, dabar vos betikėjo savo paties akimis savo laimę, jeigu ne ta dvejonė, jo karšta prigimtis galėjo pastumėti žengti kokį neapgalvotą žingsnį, bet dar norėjo pirmiau įsitikinti ar nesapnuoja, ar čia nesitęsia tie stebuklai, kurių jis prisiklausė. Tačiau nebuvo abejonių, jis regi lygiją ir skiria juos vos keliolika žingsnių. Stovėjo jį aiškiai apšviesta, tad jis galėjo grožėtis šiuo reginiu, kiek norėjo. Gaubtas nusismaukė jai nuo galvos ir sutaršė plaukus, burna truputį praverta, akys pakeltos į apaštalą, veidas suklusęs ir susižavėjęs. Susisupusi tamsių vilnoniu apsiautalu kaip prastuoli, tačiau Vinicijų niekada ji nebuvo tokia graži, ir nors jo viduje siauti sumaištis, jis negalėjo atsistebėti, kaip šis ko nevergų drabužis išryškina jos nuostabaus patriciškų veidų taurumą. Meilė nutvilkė jį, kad liepsnos banga didžiulė sumišusi su kažkokiu karštu liūdėsiu pagarba, dievinimu ir geismu. Jis jautė malonumą vien ją žiūrėdamas ir mėgavosi lyg gerdamas gaivinantį vandenį po ilgo troškulio. Šalia milžino lygo, jie atrodė jam mažesnė negu anksčiau, beveik vaikas, krito į akis taip pat, kad suliesėjusi, jos veido oda beveik perregima ir visa tarsi gėlė, vien siela. Tačiau tuo labiau jis geidė turėti tą būtybę, tokią skirtingą nuo visų moterų, kurias matė arba turėjo rytuose ir Romoje. Jautė, kad atiduotų už ją anas visas, o su jomis ir Romą, netgi pasaulį. Įsižiūrėjęs būtų viską užmiršęs, jei ne Hilonas, kuris įtimpelėjo už apsiautalo skverno kad nežengtų tokio žingsnio, kuris galėtų užtraukti jiems pavojų. Krikščionys tuo metu pradėjo melstis ir gėdoti, netrukus sugriaudėjo Maranatha, viešpats ateis siriškai, o tada didysis apaštalas ėmė krikštyti fontano vandeniu tuos, kuriuos presbiteriai vedė artin, kaip pasirengusios priimti krikštą. Venecijai rojasi, kad ši naktis niekada nesibaigs. Dabar norėjo kuo greičiau eiti paskui Ligiją ir pagrobti ją kelyje arba jos namuose. Pagaliau kai kurie ėmė traukti iš kapinių. Tada Hilonas užnipždėjo. Išeikime už vartų, ponė, nes mes nenusidengime gaubtų ir žmonės žiūri į mus. Ir iš tikrųjų tai buvo. Kai apaštalui kalbant visi nusimetė gaubtus, kad geriau girdėtų, jie nepasiekė tuo visuotiniu pavyzdžiu, taigi Hilono patarimas buvo išvalgus Stovėdami už vartų galėjo sekti visus išeinančiuosius, o Ursą buvo nesunku pažinti iš ūgio ir viso kūno sudėjimo. Trauksime paskui juos, tarė Hilonas, pamatysime, į kuriuos namus jais, o rytoj tikriau sakant dar šiandien, su vergais apsupsi ponę visus išėjimus iš jos namų ir pasiimsi ją. Ne, atkirto Vinicijus, ko ketini griebtis ponę? Eisime paskui ją į namus ir įsivesime tuo jau pat, juk tu apsėmėjai tai padaryti, krotonai. Žinoma, atsakė Lanista ir pasirengė tapti tavo vergu ponę, jeigu neslaužysiu stuburo tam buivolui, kuris ją saugų. Tačiau Hilonas puolė atkalbinėti ir saikinti visais dievais, kad taip nedarytų. Juk krotonas paimtas negrobti mergino tik tai gynybai, tam atvejui, jeigu jie būtų atpažinti. Imdami ją Vieni du patys susitrauktų mirties grėsmę mažą to, gali išleisti merginą iš rankų, o tada jį pasislėpsianti kitoje vietoje arba pasitrauksianti iš Romos. Ir kągi tada daryti? Kodėl neveikti užtikrintai, kam pasmerkti save pražučiai, o visą sumanimą abejotinai baigčiai? Nors Vinicijus tik didžiausiomis pastangomis susitvardė, to jau pat negriebęs lygijos į glėbį, bet dabar jis jautė, kad graikas teisus ir gal būtų paklausęs jo patarimo jai nekrotonas, kuriam rūpėjo atmauka. Liepti ponę nutilti tam senam avinui, tarė krotonas, arba leisk man užvošti jam kumščių per galvą. Kartą buksente, kur į žaidynės mane buvo pakvietęs Lucijus Saturninas, užeigoje mane užpuolė septyni girti gladiatoriai ir ne vienas jų neišėjo sveikai šonkauliais. Nesakau, kad merginą reikia stverti dabar iš minios nes jie galėtų mums po kojų mėtyti akmenis, bet kai ji bus namie, sugriepsiu ją ir nunešiu, kur panorėsi. Patenkinta šiais žodžiais, Vinicijus atsakė, taip ir bus, prisiekiu Herkuliu. Rytoj galime jos ir nerasti namie, o jeigu sukeltume tarp jų samišį, jie tikrų tikriausiai ją kur nors išvestų. Tas lygas, man atrodo, baisiai stiprus, suimanavo Hilonas. Ne tau bus liepta laikyti jį už rankų kad šovė krotonas. Tačiau jiems reikėjo ilgokai laukti, jau rytmečio gaidžiai pragydo, kol pagaliau pamatė išeinantį pro vartus Ursą, o paskui Ligiją. Juos lydėjo dar keli žmonės. Kilonai pasirodė, kad šiame būrelyje jis atpažino ir didįjį apaštalą. Šalia jo ėjo kita senis daug žemesnio ūgio, dvi nebejaunos moterys ir paauglys su šviečiančiu žibintu. Paskui šią saujelę sekė mene, kokie du šimtai žmonių. Vinicijus, Hilonas ir Krotonas įsimaišė į tą minę. Taip, ponė, tarė Hilonas, tavo mergina turi stiprią globą, tai jis ten su ja didysis apaštalas, nes žiūrėk, kaip žmonės iš priekio prieš jį klaupėsi. Žmonės tikrai klaupėsi, bet Vinicijus į juos nežiūrėjo, Nė valandėlės nepaleisdamas iš akių lygijos, jis te galvoja, kaip ją pagrobti ir įpratęs karuose į visokiausias gudrybės, dabar kariškų tikslumų brėžiai galvoja patį grobimo planą. Suprato, kad žingsnis, kurį ryštasi žengti, yra rizikingas, bet gerai žinojo, kad rizikingi užpuolimai paprastai baigėsi sėkmingai. O kelias buvo ilgas, todėl tarpais Vinicijus galvojo apie prarajas, kurias tarp jo ir lygijos iškasytas keistas – jos išpažįstamas mokslas. Suprato dabar viską, kas praeitie įvyko ir suprato, kodėl, buvo gana išvalgus. Tiesiog iki šiol lygijos nepažino, matė joje tik nuostabiausią merginą, uždegusią jo aistras, o dabar sužinojo, kad tas mokslas darė ją kažkokią skirtingą nuo kitų moterų ir viltis, kad ji taip pat užsidegs aistra, geiduliais panūs turtų ir malonumų, tušios iliuzijos. Pagaliau suprato tai, kuo abu su Petronijumi nenutuokė. Naujasis tikėjimas kiepija sieloms kažką, ko nežino šis pasaulis, kuriame jie gyvena, ir lygija, jeigu jie netgi mylėtų, nieko iš savo krikščioniškų tiesų dėl jo nepaukotų, o jeigu ir pripažįsta kokį malonumą, tai visai kitokį negu tas, kokio vaikėsi jis ir Petronijus, ir Cezario rūmai, ir visa Roma. Kiekviena kita pažįstama moteris galėjo tapti jo meiluže, o ši krikščionė tik auka. Mintys apie tai kėlė jam deginantį skausmą ir pyktį, bet kartu pats suvokė, kad tas piktis bejėgis. Pagrobti lygiją jam atrodė visai įmanoma, dėl to buvo beveik tikras, bet taip pat tikras, kad jis pats, jo narsa, jo gale yra niekas prieš jos tikėjimą ir ją įveikti jis nevaliausias. Šis romėnas karo tribūnas, įsitikinęs, kad pasaulį užkariavusi kardo ir kumščio galybė visada jame viešpataus, čia pirmą kartą pamatė, kad be jos gali būti dar kas kita, tad apstulbęs save klausė, kasgi tai. Ir nesugebėjo savo aiškiai atsakyti, galvoje šmėšiojo tik tai kapinė susirinkusi minę ir lygyje, gerte gerinti senolio žodžius apie kančią, mirtį ir prisikėlimą Dievo žmogaus, kuris atpirko pasaulį ir pažadėjo jam palaimą anapus tikso. Nuo šitų minčių jo galvoje siautė sumaištis. Iš to sūkurio ištraukė prikaištaujantis Hilonas, pradėjęs kūsti savo likimu. Taip jis sutikė surasti lygiją ir rizikuodamas gyvybę ją suradęs ir parodęs. Tai ko dar iš jo nori? Argi jis apsijėmęs ją pagrobti ir kas galėtų ko nors panašaus reikalauti iš luošio netekusio dviejų pirštų ir seno žmogaus atsidavusio apmąstymams mokslui ir dorybei? Kas būsia? Jei tokį garbingą vyrą kaip Vinicijus ištiksianti kokia nesėkmė grobent mergina, aišku, dievai turi saugoti išrinktuosius, bet ar kartais taip neatsitinka, kad jie užuot sekę, kas pasaulyje dedasi, žaidžia kauliukais? Fortuna, kaip žinoma, yra užrištomis akimis, taigi nemato net dieną, o ką jau kalbėti apie naktį? O jeigu kas atsitiksia, jeigu tas lygų lokys mesas į taurų į Vinicijų girnakmenį, statinę vyno arba dar blogiau vandens, tai kas užtikrinsas, kad vargšui Hilonui teksanti ne atmoka, o tik atsakomybė? Jis vargšas išminčius prisirišęs prie Taurio Venicijaus, kaip Aristotelis prie Aleksandro Makedoniečio, ir jeigu Taurusis Venicijus bent atiduotų jam tą kapšą, kurį išeidamas iš namų jo akise, užsikišęs už juostos, tai nelaimės atveju būtų už ką tuštau prisišaukti pagalbos arba numaldyti pačius krikščionis. O kodėl jie nenori paklausyti senio patarimų, kuriuos diktuoja apdairumas ir patyrimas? Išgirdęs tai, Vinicijus įsitraukė į kapšą iš po juostos ir metė Hilonui į saują. Šią ir nutilk. Graikas, pajutęs, kad kapšas labai sunkus, įsidrasino. Visa mano viltis pagrįsta tuo, tarė, kad Herkulis artesėjas dar sunkesnius atliko žygius, o kasgi yra mano asmeninis artimiausias bičiulis Krotonas, jeigu ne Herkulis? O tavęs, gabusis ponė, nevadinu pusdieviu, nes esi tikras dievas, tad manau ir toliau nepamirši vargano ištikimo tarno, kurio reikmėmis būtina kartkartėmis pasirūpinti, nes jis pats įsigilinęs į knygas, jas visiškai užmiršta. Kelios dešimtinės sodo ir namelis, nors su mažyčiu portiku, vasarą teikiančių pavėsį, štai dovana man verta tokio gerą dariau. Tuo tarpu stebėsiu iš tolo jūsų didvyriškus žygius, šauksiuos Jupiteriu, kad jums padėtų. O jeigu kas pakelsiu tokį triukšmą, kad pusė Romos atsibus ir ateiks jums į pagalbą. Et koks prastas ir nelygus kelias. Išdegė žibintėlių alyva, Ir jeigu krotonas, kuris yra tiek pat kilnus, kiek ir stiprus, panorėtų mane paimti ant rankų ir nunešti iki vartų, tai iš anksto žinotų, ar lengvai pakels merginą, o be to pasielgtų kaip enėjas. Ir galų gale taip palengtų savo visus padorius dievus, kad dėl sumanimų sėkmės būčiau visiškai ramus. Paaiškinimas. Pasielgtų kaip enėjas. Kaip sako mitas, Trojos žlugimo išvakaryse. Enijas ant pečių išnešė savo tėvą iš degančio miesto. Paaiškinimo pabaiga. Geriau nešiau prieš mėnesį nuo piktšašių padvėsusią avį, atšovė Lanista. Bet jeigu atiduosi man kapšą, e, kurį tau metė šlovingasis tribūnas, tai nunešiu tave iki pat vartų. Kad tu kojos nykštį nusimuštum, atsakė graikas tai taip tu pasimokė iš to gerbtino senolio, kuris neturtą ir gailestingumą skelbė kaip dvi didžiausias dorybės? Ar jis neapibrėžė, kad tu turi mane mylėti? Na tau niekada nepadarysiu tavęs nors prašiausių krikščionių ir saulė lengviau prasiskverbs per mamertinų kalėjimo sienas negu tiesa per tavo hipopotamišką keušą. Krotonas, pasižyminti žvėrišką jėgą, bet neturintis jokių žmogaus jausmų, atsakė, nebijok, krikščionis nebūsiu, nenoriu prarasti duonos kasnio. Taip, bet jei bent šiek tiek išmanytum filosofiją, tai žinotum, kad auksas yra tuštybė. Eikš arčiau su savo filosofija, o aš tau tik vieną kartą dėsiu galvą į pilvą ir pamatysime, kas laimės. Ta pat galėjo pasakyti jautis Aristotelį atkirto Hilonas. Jau švito, apjaušrio šviesa nubliškino sienų kontūrus, pakeliais medžiai namai ir šiandien ten išmėtyti kapų paminklai ėmė nirti iš tamsaus. Kelias jau nebebuvo visai tuščias, žalumynų prekiautai skubėjo, norėdami suspėti iki bus atidaromi vartai, vedė daržovėmis apkautus asilus ir mulus, kur nekur girdždėjo vežimai su žvėrieną, Ant kelio ir šalikelėse driekėsi pažymė lengvas rūkas pranašaudamas giedrą. Iš tolo tame rūke žmonės atrodė lyg dvasios. Vinicijus įsmeigęs akis žiūrėjo į liekną lygijos figūrą, kuri visai iškiau švintant darėsi kaskart labiau sidabruota. Pone, kreipėsi Hilonas, Išėščiau tave, jei manyčiau, kad tavo dausnybė kada nors baigsis, bet dabar, kai man jau sumokėjai, negalėsi prikišti, kad kalbu iš savanaudiškumo, Taigi dar kartą tau patariu, kad sužinojęs, kuriame name gyvena dieviškoji religija, grįžtum namo pasiimti vergų ir lektiką ir neklausytum to dramblio straublio krotono, kuris tik todėl veržėsi pats pagrobti merginą, kad nori įspausti tavo kapšą kaip sūrmaišį su varške. Gausi nuo manęs kumščių į tarpumentę, o tai reiškia pakratysi kojas, atsiliepė krotonas. Gausi iš manęs dviasį asotį kefalenijos vyno, o tai reiškia būsiu sveikas ir gyvas, atšovė graikas. Venecijus nieko nesakė, nes jau artėjo prie miesto vartų, kur keistas reginys krito jiems į akis. Praeinant apaštalui, e, du kareiviai atsiklaupė, o jis valandėlę palaikė ranką ant jų geležinių šalmų, paskui peržegnojo. Jaunajam patricijui lygi šiol niekada nebuvo kilusi mintis, kad ir tarp kareivių gali būti krikščionių – ir nustebęs pagalvojo, kaip degančiame mieste gaisras apima vis naujus namus, taip šis mokslas kasdien matyt vis patraukia naujas sielas ir plinta tiesiog neįsivaizduojamai greitai. Tas nusistebėjimas vėl nukreipė jo mintis į lygiją. Jis įsitikino, kad jeigu ji būtų norėjusi išeiti iš miesto, būtų atsiradę sargybinių, kurie patys būtų jai padėję slapta pasitraukti. Šią valandą jis dėkojo visiems tėvams, kad taip neatsipiko. Perėję dikinės už miesto sienos, krikščionių būreliai ėmė skirstytis. Dabar reikėjo sekti lygiją iš toliau ir atsargiai, kad niekas nepastebėtų. Hilonas vėl pradėjo skūstis kojų žaizdomis, diegliais ir vis labiau atsiliko, bet Vinicijus neprieštaravo, nusprendęs, kad bailus ir ištižęs graikas jau nebebus reikalingas. Šauniajam išminčiui būtų buvę leista net visai pasitraukti, jeigu būtų panorėjęs – bet jį prilaikė apdairumas, o smalsumas matyt stumė į priekį, todėl ir tebesekė iš paskos, kai kada net visai priartėdamas, kartuodamas savo ankstesnius patarimus ir spėliodamas, kad apaštalą lydintis senis, jei būtų aukštėlesnis, galėtų būti glaukas. Jie dar ilgai ėjo, net į užtibrę, jau ir saulėtikis arti, pagaliau burelis, kuriame buvo lygiai įsiskirsti, Apaštalas, sena moteris ir paauglys nuėjo paupiu prieš vandenį, o žemesnio ūgio senis, Ursas ir Lygija įsmuko į siaurą gatvelę ir paėję dar kokį šimtą žingsnių įžengė į namus, kur buvo dvi krautuvės – alyvų ir paukštienos. Filonas sekęs maždaug už 50 žingsnių paskui Vinicijų ir Krotoną, staiga sustojo kaip įbestas ir prisispaudęs prie sienos, ėmė jiems šnypšti, kad sugrįžtų pas jį. Jie taip ir padarė, nes reikėjo pasitarti. Eik, liepė jam Vinicijus ir apžiūrėk, ar šitas namas antra pusė neatsiriame į kitą gatvę. Nors Hilonas anksčiau skundėsi žaizdotomis kojomis, gyvai pašoko, tarsi prie kulkšnių būtų turėjęs Merkurijaus sparnelius ir netrukus sugrįžo. Ne, pranešė, išėjimas tik vienas. Ir susidėjęs rankas valė toliau. Jupiterio, Apolono, Vestos, Kibelės, Izidės ir Ozyrio, Mitros ir Balio, visų vakarų ir rytų dievų vardu, maldauju tave, ponė, atsisakyk savo ketinimo, paklausyk manęs. Tačiau staigausi čiaupė pastebėjęs, kad Vinicijaus veidas pabalo iš susijaudinimo, o akių vyžiai sužibo lyg vilko. Vos pažvelgęs galėjai suprasti, kad niekas pasaulyje jo nebesulaikys nuo šio ketinimo. Kfotonas ėmė traukti kvapą į savo herkulišką krūtinę ir graipyti neįsivyščiusią makaulę į abipuses kaip laukys narve. Jo veide beje nebuvo nei šešėlio nerimo. Aš žengsiu pirmas, pasisiūlė. Eisi paskui mane, įsakmei tarė Venicijus. Netrukus abu dingo tamsiame priengyje. Hilonas puolė prie artimiausio gatvelės kampų ir pro jį ėmė žiūrėti, kas bus. Perskirimas 22. Venecijos taip priengėje suvokė, kokia čia kebli padėtis. Namas buvo didelis kelių aukštų, vienas tokių, kurių tūkstančiai kilo Romoje norint pasipelnyti iš būtų nuomininkų. Ir jie dažniausiai buvo statomi taip paskubomis, taip prastai, jog nebebuvo metų, kad keli jų nesugriūtų, tiesiog ant nuomininkų galvų. Tai tikrie vėliai pernelyg aukšti ir ankšti, pilni kamarėlių ir užuolandų, kur glaudėsi skurdžiai ir dar didžia šeimiai. Mieste daugelis gatvių buvo be pavadinimų, o namai neturėjo numerių, savininkai mokesčius rinkti patikėjo vergams, šie miesto valdžios neįpareigoti pranešti nuomininkų pavardės, neretai jų nei patys nežinojo. Susirasti ką nors tokiame name dažnai būdavo nepaprastai sunku, ypač ten, kur nebuvo vartininkų. Vinicijus su protonu ilgą panašiai koridorių priemenę pasiekė ankštą visiškai uždarą kiemelį, tarsi kokį bendrą visam namui atrijų su viduryje trykštančių fontanu, kurio čiurkšlės krito į akmeninį žemyn įleistą dubenį. Visais pasieniais aukštyn kilo išoriniai laiptai, iš dalies akmeniniai, iš dalies mediniai, jie vedė į galerijas, o iš jų galėjai įeiti į butus. Apačioje taip pat buvo butai, kai kurie su medinėmis durimis, Kitus nuo kiemo skyrė tik vilnonės dažniausiai apibrizgusios ir nudriskusios arba užlopytos užuolaidos. Buvo ankstyvas metas ir kime negyvos dvasios. Matyt, visas namas dar miegojo, išskyrus tuos, kurie sugrįžo iš Austrijano. Ką darysime, ponė? paklausė Krotonas taptelės. Palaukime čia, gal kas nors pasirodys, atsakė Vinicijus. Nereikia, kad mus kas nors pamatytų kieme. Tačiau taip pat pagalvojo, kad Hilono patarimas tikrai praktiškas. Jei čia būtų keliasdešimt vergų, jie galėtų užstoti vartus, atrodo, tai vienintelis išėjimas ir iškrėsti visus butus. O dabar reikia iš karto pataikyti tas lygiją, nes kitaip krikščionys, jų šiame name veikiausiai nestinga, ją perspės, kad jos ieškoma. Todėl pavojinga ir klausinėti svetimo žmonės. Vinicijus valandėlę svarstė, ar neatsivesti vergų, bet tuo metu pro vieną tolimą Būta dengiančią užuolaidą išėjo žmogus su ryčiu rankoje ir patraukė prie fontanų. Jaunuolis iš pirmo žvilgsnio pažino Ursą. Tai lygas, sušnipždėjo Vinicijus. Ar iš karto sulaužyti jam kaulus? Palauk. Ursas jų nepastebėjo, nes jie stovėjo priengio tamsoje ir pradėjo ramiai laukti rėtie sudytas daržovės. Aiškiai buvo matyti, kad visą naktį praleidęs kapinėse, dabar ketino iš jų sutaisyti pusryčius. Netrukus baigė plauti, pasėmė šlapę rėtį ir dingo su juo už užuolaidos. Krotonas ir Vinicijus nuskubėjo iš paskos, įsitikinę, kad pateks tiesiai į lygijos buveinę. Tačiau jie nepaprastai nustebo, pamatę, kad uždangas skiria nuo kiemo ne butą, o dar vieną tamsų koridorių, kurio gale e, kelių kiparisų bei mirtų krūmų sodelis – ir mažas namukas prilipęs prie kito mūrinio namo už pakalinės aklinaus sienos. Abu tučtojaus sumetė, kad tai jiems patogia aplinkybė. Į kemelį galėjo subėgti visi gyventojai, o šio namuko nuošalumas lengvino jų uždavinį. Greitai susidorose su gynėjais, tikriau su ursu, paskui su pagrobta lygija taip pat greitai įsibrausia į gatvę, o ten jau nebėda. Veikiausiai jų niekas neužkabinsęs. O jeigu ir užkabintų, jie pasakytų, kad radasi pabėgusią Cezario vergę, o blogiausiu atveju Vinicijus prisipažinsęs vigilams, kas esas ir paprašysęs jų pagalbos. Ursas jau buvo beinas į namuką, kai sučiažėję žingsniai pasiekė jo ausį, jis taptelėjo ir pamatęs du žmonės, padėjo rėti ant baliustrados, paskui kreipėsi juos. O ko čia ieškote? paklausė. Tavęs, atsakė Vinicijus. Paskui skubiai tyliu balsu paragino Krotoną. Užmušk. Krotonas puolė kaip tigras ir lygui nespėjus nesusigaudyti arba pažinti priešininkų, vieną akimirką griebį į savo plieninį glėbį. Vinicijus buvo pernelik įsitikinęs, jo nežmogiška jėga ir nelaukęs grumpinių pabaigos, pro juos šauko prie namuko durų spyrėjas ir atsidūrė tamsokoje patalpoje apšviestoje tik degančio židinio. Tos liepsnos atšvaitai krito tiesiai lygijai ant veido. Antras prie žinėjos sėdintis žmogus buvo tas senukas, kuris ėjo draugė su mergina ir ursu iš Ostrijano. Venicijus įbėgo taip staigiai, kad lygija nespėjo jo nei pažinti, o jis griebė ją pusiau, iškėlė ir vėl puolė prie durų. Teisybės senukas dar mėgino užstoti kelią, bet jaunasis Patricijus vieną ranką prispaudęs merginą savo prie krūtinės, kita laisva ranka jį nustūmė. Galbtas nusmuko Vinicijui nuo galvos ir išvydus tą pažįstamą, šiuo akimirksniu tokį baisų veidą, lygiai iš siaubo kraujas sustingo gyslose ir balsas įstrigo geplėje. Norėjo šauktis pagalbos, bet neįstengi. Taip pat bergžiai bandė nusitverti durų startus ir pasipriešinti, pirštai tik nuslydo akmeniu ir ji būtų apalpusi, jei neklaikus vaizdas kritęs ją į akis, kai Vinicijus išleikė su ją į sodą. Ursas laikė glėbėje kažkokį žmogų, visai užlaužtą atgal, su nukarusią galvą ir kruvinomis lūpomis, juos pamatęs lygas dar kartą smogė kumščių į tą galvą ir akimirksniu šauko, kaip įsiutintas žvėris prie Venecijaus. Galas, pagalvojo jaunasis Patricijus, o paskui lyg per sapną išgirdo lygio šauksmą. Nežudyk! Dar pajuto, kad kažkas ir žaibas atgniaužė lygiją apglėbusias jo rankas, pagaliau žemėmis suktis drauge su juo ir dienos šviesa aptemo akise. O Hilonas pasislėpęs už namo kampo laukė, kas bus, jos malsumas grūmėsi su baime. Ir galvojo, jeigu jiems pavyks pagrobti lygiją, tai bus naudinga laikytis prie Venicijaus. Urbono jau nebebijojo, nes buvo tikras, kad Krotonas jį užmuš. O jeigu į lygi šiol tuščias gatves ims bėgti žmonės svarstėjus, jeigu krikščionys arba kas kitas ims priešintis Venicijui, tada jis prabilsęs į juos kaip valdžios atstovas, kaip Cezario valios vykdytojas, o blogiausio atveju pašauksęs vigilus padėti jaunajam patricijui prieš gatvės driskius ir šitai pelnysęs naujų malonių. O širdis visą laiką nerimo, kad Venicijos pasielgimas neapgalvotas, bet matydamas baisę krotono jėgą, manė, kad gali pasisekti. Jeigu jiems bus viesta, pats tribūnas neš merginą, o krotonas gins kelią. Laikas linko ir graikui ėmė kelti nerimą tyla priengyje, kurį iš tolo sekė. Jeigu nepataikys į jos lieptuvę ir sukels triukšmą, tai ją išbaidys. Beje, šita mintis jam nebuvo nemaloni. Nežinojo, kad tokiu atveju vėl bus Venecijui reikalingas ir vėl sugebės iš jo ištraukti gerokai sestercijų. Kad ir ką jie darytų, viskas mano labai kalbėjo savo, nors ne vienas to nenutuokia. O dievai, dievai, tik padėkite man. Staiga nuščiuvo, jam pasirodė, kad kažkas užmėžavo iš priengio, tad prisispaudė prie sienos ir ėmė žiūrėti užgniaužęs krūtinėje kvapą. Ir neapsiriko, nes iš priengio kyštelėjo kažkieno galvą ir pradėjo dairytis aplinkui. Netrukus įdingo. Tai Vinicijus arba Krotonas, pagalvojo Hilonas, bet jeigu jie pagobė mergišę, tai kodėl ji nereikia ir ko jie dairosi į gatvę? Žmonių vis tiek sutiks, nes kol pasieks karinas, mieste jau bus gyvas judėjimas. O kas ten? Prisiekė visais dievais nemirtingaisiais ir staiga paskutiniai plaukai pasišiaušė jam ant galvos. Tarp durė pasirodė Ursas su užsimestu ant paties krotono kūnu ir dar kartą apsižvalgęs ėmė bėgti su jo tuščia gatve prie upės. Ilonas prisiplojo prie mūrų, kaip tinko gabalas. Pražuvau, jei mane pastebės, pagalvojo, bet Ursas skubiai pranėrė pro kampą ir dingo už gretimo namo, o Hilonas ilgiau nelaukdama šauko bėgti tolin skersinę gatvelę, kaukšėdamas dantimis iš baimės, ir dūmė taip nuostabiai mikliai, kaip net jaunuolis nebūtų įstengęs. Jei grįždamas pamatys mane tolumoje, tai pasivys ir nudės, kalbėjau savo. Gelbėk mane, Dzeusai, gelbėk, Apolonė, gelbėk, Hermi, gelbėk, krikščionių dievę. Paliksiu Romą, grįšiu į Mezembriją, tik apsaugokite mane nuo to demonų rankų. Tas lygas, kuris užmušė protoną, dabar jam atrodė tikrai it kažkokia antžmogiška būtybė. Bėgdamas galvoju, kad gal čia koks dievas pasivertęs barbaru. Šią valandą tikėjo, visus pasaulio dievus ir visus mitus, iš kurių anksčiau šaipysi. Galvoje taip pat šmėkščiojo mintis, kad Krotoną galėjo užmušti krikščionių dievas ir plaukai vėl šiaušėsi jam ant galvos, juk susirėmė su tokia galybė. Tik tai perlėkęs kelias gatveles ir toli priekyje pamatęs ateinančius kažkokius darbininkus, kiek aprimo. Krūtinėje jau stigų kvapo, tad atsisėdo ant namų slenkščių ir apsiautalo skvernu ėmė šluostytis prakaitų išpiltą kaktą. Senas esu ir man reikia ramybės, tari.